Beraz, dirua galde giteko kampaina bat hasten duzue, zer nahi du eh, eskasian dela errikoa? Bai, beraz, eh, kampaina handi bat eh, antolatu, antolatzen dugu urte juntan. Sede nagusia da ahal bezain bat erritarek parte ardezaten, kapital emendatzen hontan. Milioi bat eta hiru ehun mila euro bildu nahi ditugu. Enpleguak eskualerian sortzeko proiektuen uh, laguntzeko. Diru eskasia hori eh, nola esplikatzen da? Beraz, uh, aurtengo urtean uh, emaitza biziki kanditugu. Zeren eta milioi bat euro imertitu ditugu uh, ipar eskualerian. Proiektuen laguntzeko eta enpleguen laguntzen sortzeko. Eta hori da, mm, imertitua izan den txos hori, rekuperatua haitzin, eh, behar dela haunditu eh, egikoaren eh, kapitala. Hala, eh, beraz, e, dirua inbertitzen dugularik enpresetan, bost edo zazpi urteren buruan e, sosori itzulia zaiku. Eta anartean, sos beharretan gira beste proiektu batzuen laguntzeko. Ordean, hainit sos inbertitua, horrek zer nahi du, enpresak behar haundiagoak dituztela edo enpresak gehiago sortzen dela? Bietarik bada. Beraz, uh, enpresa, edo lantegi gehiago sortu da horten, eh, eta egia da ere batzu uh, diru beharretan direla, krisia kotz eta ala, arazoak ituz delakotz. krisia ipatzu duzu, zuek beraz urbilenean zirezte, enpresa mundutik, ze dinamika senditzen da mementuntan enpresa sortziak badira? Enpresa eh, sortziak bat dira, zeren eta uh, batzuek lan beharretan direnek, eh? ez dute lakotz beste aukerarik. Ez dute lan lanik atxemeiten, e, ipar eskualerian, beraz zer aukera dute, bere lan postuaren sortzea. Beste enpresak, jadanik sortuak direnek eta gehiago inbertitu behar dutenek, uh, horiek zertarat buruz, nun dira uh, inbertitze saila hundienak zertan dira? Uh, batzuk badituzte proiektuak, hein? Uh, i, i, ez dakit nik makina baten erosteko, edo bainan egia da gaur egun bankoek uh, ez dutela erreski uh, uh, dirua prestatzen, beraz horregatik errikoari buruz etortzen dira. Beraz, uh, pixka bat eh, iso eginen dugu eh, historia, goita ama bost eh, urte zoin sektore du gehienik eh, lagundu egikoak? Sektore guziak, eh, abidez eh, laborantza bezalako sektore bat, ere konutan hartzen da? Uh, laborantza mundua guti lagundu dugu, uh, bainan uh, sektore, uh, sektore gehienak laguntzen ditugunak dira, beraz uh, elikadura mailan, edo bestena, zafa, orokorki, eh, edo zain aktivita aktivitateak laguntzen ditugu. Zerbitzuak, zerbitzuak eh, gehienik. Eh? Bai. Zuen ganat heldu direlarik eh, jendeak laguntza eske, Uh, nola pasatzen da, nola hautatzen duzie, uh, enpresau lagundu, enpresau ez, uh, nola pasatzen da? Uh, lehen bizikorik begiratzen dugu, zonbat lanpostu sortuko dituzten, hemendik eta bosturteren buruan hori da uh, eh, lehenbiziko kriterioa. Eta gero, uh, eh, biztan da, merkatua ikertzen dugu, uh, orokorki, uh, zein diren, diren bon, egoera, egoerari buruz, hein, ekonomikoki, bon, planteatzen denez. Bai, kriterio bakarra da, enpresak martxateko xantzak dituen edo ez, edo badira beste uh, kondizione batzu lehenik beraz enpegluak, uh, zonbat uh, enplegu sortuko dituen, et, proiektu horrek, eta gero, bon, xantzak zoindiren uh, martxan... Uh, Ja, Tokiko lana laguntzea da helburua. eh, lujalde mailan badira kriterioak ere, behar da euskal Euskalegian kokatua izan? Eskualegian eh, biztan da kokatua izan behar dela, eh, eta eh? barnekaldean nahi giluke gehiago eh, proiektu lagundu, baina zuritxarrez gehienak kostaldean kokatuak dira. Kriterio etikoak edo kondutan hartzen dira edo, edo zain lantegi laguntzen alda? Bon, edo zain lagun, lantegi laguntzen dugu bainan uh, egia da, uh, baiona hiri, hiri, eh, er, hiri erdiko uh, komertsio bat ez dugula lagunduko. Aldiz lagunduko dugu edo dona paulen, doni bane garazin edo baigohin. Bainan gauza beraz dugu eginen hemen baiona hiri erdian. Nola pasatzen da autaketa? Hemengo langileak autatzen duzu edo bada nola prozesua nola pasatzen da? Beraz, e, bon, bagira e, hiru langile, herrikoan, beraz proiektua ikertuko dugu, hein, zain diren txantzak, beraz bururaino joiteko, eta gero badugu e, talde bat, hein, behin beraz biltzen dena, eta talde horrek hartuko du e, erabakia. Goizberriko gomita zuzenean euskal irratietan galderak egin goizpegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Marikler Zalabehri, eh, errikoako uh, kudeatzailea, zurekin eh, segitzen dugu. Enpresa sortzean sustengua ekonomikoa, bai, haipatutu dugu. Hortaz gain, bada kontseilu funtzio bat edo saretze funtzio bat? Bai, ez bakarrik eh, gure ekarpena diru mailan, eh? kontseiluak ere emaiten ditugu, haitzin, lehenik, eh, eh, proiektua abiatu haitzin, eta ondotik ere, eh? proiektua segitzen dugu, badakigu, bon, bere helburuak ziren, eta uh, betetatik eginen dugu pundu bat ikusteko zertan den, bere proiektuari buruz. Meraz, hor, eh, aipatu dugu eh, kapitalaren uh, bat, Ezan eh, duzu, uh, adibidez, eh, proiektuak gehiago lagundu nahi zinituztela bahanek aldean, adibidez. Hor, uh, haunditze horren ondotik, zoin dira, zuek ikusi dituzuen uh, behar haundienak, edo uh, izan da uh, lujalde mailan, edo sektore berezi batzu gehiago laguntzeko, zer dira lentasunak? Le lentasunak dira uh, lanpostuak sortzea. Hori da, gure helburua, Eh, eta erran dutan bezala, edo zoin aktibitate edo zoin aktibitate laguntzen dugu. Eh? Beraz, eh, biztanda, nahi ginukela gehiago proiektu eh, lagundu adibidez siberuan. Beraz, bon, nahi ginukein darbat egin, barnekaleari buruz. Berriz ere, haipatuz, uh, oita hor erraiten alda, errikoak betetzen duela botere publikoan uh, eh, utxune bat edo behar bati erantzuten dola zinez? Nik ahan ezake gehiago uh, bankoen utxune bat betetzen dugula. Uh, botere publikoek, bon, badakigu ez dutela gehiago dirurik, eh, lantegien laguntzeko, aldiz bankoak pentsatzen dut, bon, inar bat gehiago ikten alko luketela, eh? guk dugu hor utxune bat betetzen. Eta enpresak laguntzen dituzelarik, hainbat urtez, izan dira erreusitzeak, izan dira ere, seguraski, eh, enpresa batzu ez dutena txiki edo desagertu direnak, holako momentuetan, eh, ze, ze eta mota ere maiten duzia? Bon, uh, gogo eta mota da, bon, uh, se, pentsatzen dugun lehenik, bon, uh, enpleguak zerbilakatuko dira. Hori da, gure kezka. Eh? kanporatuak diren presunek nun hatxemanen duten lana. Hori buruz eh, egiten ditugu gure gogoetak. Eta zer egiten ahal dugun, bon, eh, kanporatuak izan diren presuna horiak buruz, zer egiten ahal dugun guk, beste lan postu bat hatxeman dezeten lehen bai lehen. Beraz, eh, azken urte hauetan, egikoa sortu denetik, izan dira lehera egusitze gehiago, Bai. Badira xifre batzu edo? Bai, beraz, eh, beharrik izan dira erreusitzeak, baina izan dira ere e, galtzeak. egia da, eta azken bi urte hauetan, guk ere ukanditu gula beraz e, galtzeak, eguneko ogeiak, eguneko ogeiak beraz e, bon, e, galditu dira. Krisia, krisiaren eragina senditu da, hortan, beha akzeleratu da azken urteetan, enpresen estea eta? Bai, beraz, uh, azken bi orte hauetan gehiago uh, enpresak uh, bon, uh, dira, bon, egia da, gehiago senditu dugu ere. Bon, berriz aipatko dugu beraz uh, kampaina hori, kapitala emendatu nahi duzu bat kakotx iru milioi euroz, mila bosteuna akziodun gehiago, akziodun uh, batek, Ze abantaildu eh, dirua inbertitzea uh, erriko bezalako egitura batean? Tokiko aurrezki errikoi baten parte hartzea, eta mm, ere uh, hemengo... Um, Nahi duenak eskual erriko etorkizuna hobetzen laguntzen uh, dezake. Mm. Eta beraz, bon, mogi mundi urtan parte hartzea. Arriskoak badira, inbe, inbestitzen duen batentzat e, dirua galtzeko? Bai, biztan da, eh? baina eh, egia da, bon herrikoa e, hor dela beti hogeita ma posturtaren buruan. Beraz, bon, egin ditugu seurki galtzeak, baina gehiago ere ere usitzen. Eta konkretuki norbait interesatu bali ma da, gure entzuretan, nola, nola egin behar du e, akziodun bilakatzeko? Beraz, uh, webgunean, eh, gure webgunean uh, parte ardezake, gure webgunearen bitartez parte ardezake, edo beste naz, gure bulegotik pasatuz, angelongira, uh, uh, jorliz zentroan. Eta bada, um, ekarpen minimo bat egiteko, uh, somat diru ekarri behar da? Bai, beraz, eh, minimoa da, egun eta hamabi euro. Ba, eh, hilabeteka, egun, uh, urteka? Eh, urtean behin. Edo nahi duenak parte ardezake. Uh, nahi badu hilabetero ere, edo nori idegia da. Eta edo noiz parte ardezake. Eh? Epe bat bada alere, eh? urtahilaren uh, ameka aitzin behar da beraz parte hartu. Eh, duen egola eh, eh, da dirua ekartza, edo horrek emaiten du enpresaren baitan, eh, ez eh, dakit, indar bat edo parte hartze posibilitate bat? Bai, eh, da, gure indarra dela eh, lau milatasei egun, eh, partaideren ganik, heldu da gure indarra, eh? beraz uh, lau mila eta partaide horiek ez balide, ez, ditake ere herrikoarik, eh? Beraz, gure indaga, hor da. Marikler eh, Salaberri, beraz, errikoa sozietateko kudeatzailea, eskertzen zitugu, gurekin izanik. Mil esker zuri.